Awit, Kabanata, Isandaan at Apatnaput Anim Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siyat aking aawitan, aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, ngunit sa masamay, parusang hatid niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh.